Con Consagración que suena de verdad. Ráfagas sobrevolando América. Vamos todos a bailar. Todos en cassettes y compactos, eh, eh, ráfagas. Sopla cada día más fuerte eh,